літаратурная анталогія шаноўныя слухачы прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана чынгіза айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі у калі синхронная стыкоўка ажыццявілася, што само па сабе было справай надзвычай цяжкай, Першая вестка, якую атрымалі ад касманаўтаў, што трапілі на парытэт, была ашаламляльнай. Абышоўшы ўсе адсекі, усе лабараторыі, усе паверхі, усе да апошняга куткі. Яны паведамілі, што не знайшлі на борце станцыі парытэт касманаўтаў. Іх тут не было, ні жывых, ні мёртвых. такое не магло прыйсці ў галаву нікому. Ніякае ўяўленне не магло дапусціць таго, што адбылося, куды раптам прапалі два чалавекі, што знаходзіліся больш двух месяцаў на арбітальнай станцыі, Да гэтага часу дакладна выконваючы ўсе ускладзеныя на іх функцыі не ператварыліся ж яны ў пару. Не выбраліся ж у адкрыты космас. Сеанс абследавання парытэта праходзіў пры прамой радыётэлевізійнай сувязі з канвенцыяй пры непасрэдным удзеле абодвух генеральных сукіраўнікоў, галоўных парытэт планетолагаў было добра відно на мностве экранаў аб'яднанага цэнтра ўпраўлення як касманаўты кантралёры перамаўляючыся абыходзілі праплывалі у бязважкасці усе блокі і памяшканні арбітальнай станцыі яны абследавалі станцыю пядзя за пядзяй на пры гэтым увесь час дакладваючы пра свае назіранні. Гэтыя размовы былі захаваныя магнітафонным запісам. аўтарытэт. Вы назіраеце, На станцыі нікога няма, Мы нікога не знаходзім. Канвенцыя. Ці ёсць сляды якіх-небудзь разбітых прадметаў, парушэнняў, паломак на станцыі. Парытэт. Не Усё выглядае як мае быць. Усё ў парадку. Усё на сваім месцы. Канвенцыя. Ці траплялі вам на вочы сляды крыві? Парытэт. Абсалютна не. Канвенцыя дзе знаходзяцца і ў якім стане рэчы парытэт касманаўтаў. Парытэт. Ды, здаецца, ўсё на сваім месцы. Канвенцыя, а ўсёткі. Парытэт. Уражанне такое, што яны былі тут зусім нядаўна. Кнігі, гадзіннікі, прайгравальнік і усялякія іншыя рэчы усё на месцы канвенцыя добра ці няма якіх занатовак дзе-небудзь на сцяне ці на паперы парытэт нічога такога на вочы не трапляла хаця чакайце вахтенны сшытак раскрыты на нейкім вялікім запісу. Каб ён не плаваў у бязважкасці сшытак замацаваны прышчэпкамі і павернуты старонкамі на нас. Канвенцыя Чтайце, што там напісана. Парытэт. Зараз паспрабуем. Гэта два тэксты яны побач слупкамі на англійскай і рускай мовах канвенцыя чытайце чаму марудзіце парытэт назва пасланне землякам а ў душках тлумачальная запіска канвенцыя стоп Не чытайце. Сеанс сувязі перапыняецца. Чакайце, праз колькі часу мы зноў выклічам вас. Будьце гатовыя. Парытэт. О'кей. Okay. гэтым месцы дыялог паміж арбітальнай станцыяй і аб'яднаным цэнтрам упраўлення быў перапынены. Параіўшыся паміж сабой, генеральныя су кіраўнікі праграмы Дэміург папрасілі ўсіх, акрамя двух дзяжурных парытэт аператараў пакінуць блок касмічнай сувязі. Толькі пасля гэтага зноў быў адноўлены сеанс двухбаковай сувязі. Вось тэкст, пакінуты парытэт касманаўтамі на арбіце трамплінт. паважаныя калегі. Паколькі мы пакідаем арбітальную станцыю парытэт пры вельмі незвычайных абставінах, на няпэўны час, магчыма, на бясконца доўгі, усё будзе залежаць ад цэлага шэрагу фактараў, звязаных з нашим, беспрэцэдэнтным мерапрыемствам. Мы лічым сваім абавязкам растлумачыць матывы нашага ўчынку. Мы добра ўсведамляем, што наш учынак здасца несумненна не толькі нечаканым, але вядома і недапушчальным з пункту гледжання, элементарнай дысцыпліны. Аднак выключны факт, з якім мы сутыкнуліся, знаходзячыся на арбітальнай станцыі ў космосе, факт, роўны якому цяжка знайсці ва ўсёй гісторыі чалавечай культуры, дазваляе нам разлічваць хаця б на разуменне. Колькі часу томуу, мы пачалі ўлоўліваць сярод незлічонага мноства радыёімпульсаў, што ішлі ад касмічнага акружэння і ў значнай ступені ад самой зямной іонасферы, насычанай бясконцамі шумавымі і іншымі перашкодамі, адзін мэтанакіраваны сігнал, у вузкачастотнай паласе, які, будучы самым вузкім, а таму і лёгка апазнавальным, заяўляў пра сябе рэгулярна, заўсёды у адзін і той жа час і заўсёды з аднолькавымі інтэрваламі. Спачатку мы не звярталі на яго асаблівай увагі. Ён працягваў настойліва нагадваць аб сабе, сістэматычна зыходзячы са строга пэўнага пункта сусвету, строга арыентуючыся, мяркуючы па ўсім на нашу арбітальную станцыю. Цяпер мы пэўна ведаем. Гэтыя штучна накіраваныя радыёхвалі паступалі ў эфір і раней задоўга да нашай вахты трэцяй па ліку, бо парытэт знаходзіцца на арбіце трамплін у дальнім космосе вось ужо амаль два гады. Цяжка растлумачыць чаму, мусіць зусім выпадкова. Мы першыя зацікавіліся падачай гэтага сігналу з сусвету. Як бы там ні было, мы сталі назіраць, адзначаць, вывучаць прыроду гэтай з'явы і паступова ўсё больш пераконваючыся пра штучнае яе паходжанне. Не так хутка звыкліся мы з гэтай думкай. Сумненні не пакідалі нас праз увесь гэты час. Як маглі мы сцвярджаць існаванне пазаземнай цывілізацыі, абпіраючыся хіба на адзін факт штучнага, як мы думалі радыёсігналу, што сыходзіў з невядомых глыбінь сусветнай далічы. Нас стрымлівала тая акалічнасць, што ўсе папярэднія навуковыя спробы, што неаднаразова распачыналіся з самай мінімальнай задачай выяўлення хоць якіх прыкмет жыцця, у самой простой форме, хотя б на сумежных планетах, як вядома, вынікаў не далі. Пошукі пазаземнага розуму лічыліся малаверагоднымі, а пазней і зусім нерэальнымі, утапічнымі заняткамі, бо з кожным новым крокам у даследаванні касмічнай прасторы гэтых шанцаў нават не і ў тэарэтычным плане рабілася ўсё менш, калі не сказаць, што яны звяліся практычна да нуля. Мы не адважваліся заявіць пра свае здагадкі. Мы не збіраліся аспрэчваць паўсюдна усталяваную думку пра унікальнасць, беспрэцэдэнтнасць, адзінкавасць, як біялагічнага феномена жывога жыцця толькі на планеце зямля. Дзяліцца сваімі сумненнямі на гэты конт мы не лічылі сябе абавязанымі, таму што ў праграму нашых рабочых абавязкаў па арбітальнай станцыі такога роду назіранні не ўваходзілі. Але, калі яшчэ один выпадак з'явіўся апошнім доказам існавання ў сусвеце разумнага жыцця акрамя зямнога для нас было ўжо запозна мы перажылі скачок свядомасці пераварот перабудову ў сваіх уяўленнях аб светапарадку і ўбачылі раптам, што сталі мысліць зусім іншымі катэгорыямі, чым да таго. Якасна новае асэнсаванне структуры света пабудовы, адкрыццё новай, абжытай пространі, існаванне яшчэ аднаго асяродка разумовай энергіі, подвялі нас да высновы, што да пэўнага часу нам трэба ўстрымацца, апавяшчаць зямлян пра наше адкрыццё, зыходзячы з новых паняццяў клопату пра зямлю. Мы прыйшлі да гэтага рашэння дзеля добра самога сучаснага грамадства. Цяпер пра сутнасць справы, як гэта адбылося. дзеля цікавасці мы рашылі аднойчы паслаць мэтанакіраваны радыёсігнал у адказ у тым жа спектры частоты накіраваўшы яго у тую кропку сусвету адкуль пастаянна зыходзілі загадкавыя радыёімпульсы адбыўся цуд у наш сігнал быў неадкладна прыняты. Ён быў злоўлены і зразуметы. У адказ на нашай прыёмнай паласе пачаў працаваць яшчэ адзін дубль побач з ранейшым, а затым яшчэ адзін гэта было прывітальнае трыа тры синхронных радыёсігналы з сусвету некалькі гадзін запар, як урачысты марш неслі з сабой радасную вестку пра разумных істот па-за нашай галактыкай, якія мелі найвышэйшую здольнасць контакту з да сябе падобнымі істотамі на звыждальніх адлегласцях то была рэвалюцыя. У нашых уяўленнях пра касмічную біялогію, у нашых ведах пра існасць часу, прасторы, адлегласцей. Няўжо мы цяпер не адны на свеце, не адзінкавыя ў сваім быцці, у амаль недаступнай разуменню пустэльнай бясконцасці свету, Няўжо чалавечы вопыт на зямлі, Не адзінае прыстанішча духу у сусвеце. Каб праверыць рэальнасць адкрыцця пазаземнай цывілізацыі, мы паслалі накіраваны радыёсігнал формулай масы зямнога шара, таго, дзе першапачаткова ўзнікла і доўжыцца наше жыццё. У адказ мы атрымалі расшыфроўку у сваю чаргу прыкладна такую ж формулу масы іх планеты. З гэтага мы зрабілі выснову, што тая абжытая планета дастаткова вялікіх памераў суразмернай зямной сіле, прыцягненнем. Так мы абмяняліся першымі ведамі фізічных законаў, так мы ўпершыню уступілі ў кантакт з пазаземнымі носьбітамі розуму. Іншапланетяне сталіся актыўнымі партнёрамі пры паглыбленні і пашырэнні нашых сувязяў. Іх клопатам нашы контакты рабіліся ўсё больш змястоўнымі. Неўзабаве мы ўведалі, што ў іх ёсць лятальныя апараты, скорасць руху якіх роўная хуткасці святла. Усё гэта, як і іншае мы ўведалі, дзякуючы таму, што змаглі абменьвацца думкамі спачатку з дапамогай матэматычных і хімічных формул, а потым яны далі нам зразумець, што умеюць, і размаўляць. Выявілася, што шмат год з той пары, як зямляне, пераадолеўшы зямное прыцягненне, выйшлі ў космас і пачалі ў ім стала жыць, Яны вывучаюць нашыя мовы з дапамогай багутнай аўтаастранамічнай апаратуры, якая глыбока праслухоўвае галактыку. Улоўліваючы, сістэматычную радыёсувязь паміж космасам і зямлёй, яны змаглі пры дапамозе супастаўленняў і аналізу расшыфраваць для сябе значэнне нашых слоў і фраз. У гэтым мы пераканаліся самі, калі яны паспрабавалі паразумецца з намі, на англійскай і рускай мовах. Для нас гэта было яшчэ адным неверагодным, ашаламляльным адкрыццём. цяпер пра самае галоўнае. Мы адважыліся наведаць гэтую планету пазаземнай цывілізацыі. Лясныя грудзі. Так прыкладна расшыфравалі мы самі сабе назву іх планеты леснагрудцы запрасілі нас да сябе. Гэта іх ідэя. І мы стала памеркаваўшы, згадзіліся. Яны растлумачылі нам, што іх лятальны апарат, які мае хуткасць святла, дасягне нашай арбітальнай станцыі, за 26 28 гадзін за такі час леснагрудцы павінны даставіць нас і назад як толькі мы таго пожадаем на наше запытанне пра стыкоўку яны растлумачылі нам што гэта не праблема бо іхні лятальны апарат прыладзіцца да нашага люку выхаду ў космас, праз які мы маглі б перабрацца да іх з арбітальнай станцыі. Такім жа чынам можна вярнуцца назад, вядома, калі падарожжа да тых лясных грудзей паспяхова завяршыцца. Значыцца, Мы пакідаем на борце парытэта сваё пасланне, калі хочаце тлумачальную запіску, адкрыты ліст, зварот. Не тое важна. Мы дастаткова цвяроза разумеем, на што ідём, і які цяжар адказнасці мы бярэм на сябе мы ўсведамляем, што лёс захацеў даць менавіта нам магчымасць саслужыць такую службу чалавецтву, вышэй за якую мы не уяўляем нічога. І аднак самым пакутлівым для нас было перадоленне пачуцця абавязку, знітаванасці ім дысцыпліны нарэшце таго, што выхавана ў нас кожным даўнімі традыцыямі, законамі, грамадскімі нормамі маралі. Мы пакідаем парытэт, не даводзячы тое да вашага ведама, не ўзгадняючы свае мэты і задачы ні з кім і ні ў якой форме, ні таму, што пагарджаем правіламі грамадскага жыцця на зямлі. Для нас гэта сталася тэмай самага цяжкога роздуму мы вымушаны зрабіць так. Бо не цяжка ўявіць сабе, якія настроі, супярэчнасці, страсці разгарацца, як толькі прыйдуць у рух сілы, якія нават у кожным лішнім хакейным голе бачаць палітычную перамогу і перавагу сваёй грамадскай сістэмы. Так, мы занадта добра ведаем нашу зямную рэчаіснасць. Хто можа паручыцца, што магчымасць кантактаў з пазаземнай цывілізацыі не стане яшчэ адной зачэпкай для новай калатнечы паміж зямлянамі. На зямлі цяжка, або амаль немагчыма ухіліцца ад палітычнай барацьбы. Але знаходзячыся працяглы час, многія дні і месяцы ў дальнім космосе, адкуль зямны шар здаецца, не большым за аўтамабільнае кола. З болем і бяссільнай прыкрасцю мы думаем, што цяперашні энергетычны крызіс, які даводзіць грамадства да роспачы і набліжае некаторыя краіны, да жадання схапіцца за атамную бомбу. Гэта ўсяго толькі буйная тэхнічная праблема. Вось каб гэтыя краіны у стане былі дагаварыцца, што важней. Мы баяліся растрывожыць, ускладніць і без таго небяспечнае становішча зямлян, таму асмеліліся ўзяць на сябе небывалую адказнасць, выступіць перад носьбітамі пазаземнага розуму ад імя чалавечага роду у адпаведнасці са сваімі перакананнямі і сумленнем. Мы спадзяёмся і адчуваем унутраную упэўненасць, што выканаем сваю добраахвотную місію, належным чынам. сябры выслухалі чарговы старонкі рамана Чынгіза Айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст алег вінярскі